kaixo kaixo kaixo kaixo kaixo kaixo kaixo arratsaldeon arratsaldeon edo gabon gabon gabon ongi etorriak ongi etorriak makarela bueltan dago oporraldi jartuta gero O, ustaian zartuak era 2000 amabiko urtian 2000 amabiko urtian ustaian zartuak ja Bira, gaurko egunezko ekoizten nahi nahi zen momentu honetan, hemen txena bitartean, izketan nahi nahi zen momentu honetan, zera e, da, ostirala da, ortsirala da, barikua hilaren ustaiaren ogeia. Eta xeaskako egutegi lerdeen honetan, erora, hola, luxe honetan, ba, zera jartzen du, ikuska eta bianditz, berai zorionak, ez dakite. Eh. Omendik, Euskal Herrik tarraskok, e, guraso izan behar askok, bertatik hautatzen aukeratzen dituzte, ba, izenok, beraien, seme alabei ifintzeko. Bai, eta bueno, gaurkoen esan bezala, ustaiaren hogeia da. Ongi etorria, zirrikitutatik saioan zaudete, beste urte batez, ja hiru garren urtia ebin ibilki naizela kontu kontari, eh? kontakatilu baten moduan aixa bo, blaga botzen zuei. Zuei, elarazten ondarbiko hitzak ondarbiko historiak, eh? Taipu bat egin beti ere, ondarbiko hitzak Facebooken, hor onjarbiko hitzak eh, sartu, klikatu, zirikatu eta aiskidetu eta bertan zeuen elkarpenak egintzia. Egin zazia, eh? Egin zazia zeuen ekarpenak eh, eta iruzkinak, ze hor e, beti, e, gauza bera esaten dut, baina launxar batek eh, bere egunero egunero hitz bat, jolas bat e, txintxilik atzen du, eta jolas horren, jolas horren e, zera jartzen du, argi, argazki bat, e, fotografia bat jartzen du, eta ondoren ba, deskribatzen du, ba, esan ez? esaten du zer esan nahi duen, itzorren, bai, itzorren zera esaten du, eh? itzorren esan aia ifintzen du azpilan. Bueno, Zer moduz gaude, launak adiskideak. Ondo faki dauda, eh? batzutan ona, txarra, bi, iru, egun jarrainan, ona, astu iten, zerua, oskarbi, oskarbi, ez da hori bat ere, agiri denetako bat, bi, iru, lau gehien ez da guzien. Gainontzekoak, egun lanotua, lainotua, besteldilea sirimiriek, besteldilea ostartia, besteldilea egu, egu eta bero zaka, zapa, lamada, hola bilkida. Bueno, onge torriak, esan bezala. Ondarbiko hitzak, ondarbiko historiak, ondarbiko eta irungo euskera biltzen duen txomin zagarzatzen liburua. Ondarbilen blusa irago da, pana da, baina noain, azte buru adibidez, eh, Madalein karrikako festak, bestak, heldu dire, mm, beste gipuzkoako beste herrialde askotan ere bezala, orain buru datzen zaidena errenderi da, baina bueno, jaiak non nahi, musika non nahi, getxo eta dodorztiko jasaldia, aukerak pilak. Jaiak ez bada herri bertan, herriko auzoko baten batean ere badago aukera ba feste Bueno, uda parteko giruan, udan sartuak murgilduak bete betian Zauztaien hogeiak gaur, zuek entzuten hariko zehazte, iparro ratzaren hostian, astenanetan, urdu bitatik aintzinera, zirregitutatik saioa, eta osteunetan errepikatetutakoa bionika musika garaikide elektroniko inguratzailearen ondotik, eh, amarretan, eh, iluntzeko amarretan aurre. Orduan, i, igan ostegunero, amarretatik aintzinera, bionikaren ostian, eta astelenetan, ordobitatik eh, abantian, e, eh, iparrorotza zaio albistegiaren ondoren. Bueno, musika pixka bat, eta ara, talde handi bat, talde handi bat, eh, asfaldiko partez, ba, berroita mar bat, berroita mar bat urte, eh, bere bilbidea, britaniarrak, e, eh, ingalatarrakoak, ero, ingeleraz hitz egiten kantatzen ditu dutenak eta nola esango nuke itzuliko nuke nik hau izango litzateke Arrixa palak saltoka beraiek ok eta kompainia The Rolling Stones eh, berroita mar urte eh, asizien edik, eh? hor asizien edik jotake, jotake eh? dene eurre eh, eh maten eta, bueno, funtsa betikoa, eh, Hemen urtero, urtero zaiatzen ez eh, gauza berriak eh, innovakuntzak edo berritasunak eh, eh, kartzen Eta berti ere, gogo eta buruen baditut eh, hainbat historio hemen zoi erarazteko eta gatal berriak egiteko, baina, bueno, asteko hasiko era betiko formato txikien, eh? Hemen txapa botatzen dizuei, eh, ondarbildetikan badakizi hemen silozibeneatik ikosten dugu, ikosten dugula irratiko eskor honetatik. Zera E, backstage galaktiko honetatik, magenta, beltz magenta honetatik, urpekari beltz magenta honetatik, e, e, egiten dugula, ekoizten dugula, produzitzen dugula. Eta gero antxeta irratiko guenetatik, laroite batzi puntu saspitik eratzen dela, eta baitere ere silozibenea.comen. Baita ere antxeta media info nere aurkiditzazke zuela, ba horra tal txiki batean irratia jartzen duen atalean, ba, ba saio guztiak, irra saio guztiak. Eh? Eta ondarbiko hitzak, batez ere funtza, kalitar, portuar, baserritar. Eta nik ona ekartzen ditudan historiak, ah, kontuak elkarrizketan ere, grabagailuarekin ere, masina, hitz, biltz, hitz, jolas, ele biltzaiakin, e, eh, honek eta zuei jartzen dizu. Eta askotan ez dira oso ondo ulertzen, e, soinu anabasa galanta izaten da, soinu buia, besterik ez da, kotxi pasatzen den aldamen, eti, eh, ba, bestetik, nizar dakit, lo, bai, bezera, lo, lore zaintzaia horrari dela, bere desbrosadorekin, soinu baiara detzen bestia horrari dela, ni zertzakit, e, eh, gero, ba, txingudi txingudiko urekoak horari direla, ba, putzu bat eh, zera, odi handi batetik, tubutik, etu, ura, atetzen, eta, ba, holako asko, sartzen diren ere grabagailuan. Baina, bueno, denatetik pixkate izaten da, eta urten hau misiko jarriko dut. Arraitzen dugu. Ara, to. Kai zaharrako ondartzan, eta kai zaharrako ondartzan egon eta gero, egunon, berriz ere, egunon, egunon. Kai zaharrako ondartzako, pues, pues, ko, kontuketako meherileak eta, eta urteko 2000 amabiko ustaiaren emesortziko gaur, Carmen eguna duela bihun izan duan. Bai. Carmen eguna zespatzen. Arrantzalik eguna. Ikusitut zera jartu dituztela zera arrantzale osuan Zuen barrio. Zuen barrioan auzu. Zelebratzen dugu. Zuek ospatzen dizu. Bai, bai. barrio zua ez bakarra. Eta zertik bakarra. Pues así gine guta beste kiri. Azken gure kantalakoak. Azken bai. eskinikoak. Hori hartu behar dokumen. Sarrerakoak, sarrerakoak. Hartu behar Ez, ez diat esan gordon, gero esan. Buin Baina gero moztu gero ez dut dena jatzen. gu joaten eta gero keten eliminatu. Guain bada ingri hori zera. Nik Txangai ah, eta azken portu gana arte, oan bada, orduen hori, egiz? Horre? Ba, ba, eta gu nago gara, gu txangain gaitu gara. Zango eh. dugu txangain madalen karrika dela, ba, eh. eta Santiago usuko enparantzen, ero plaza jugi eta... Txangain madalen karrikoa. Ez da, ala. Txangain madalen karrika, barrio txino. Barrio txino, txangain, klaro, bai, bai, oi, zo, eh. <laughs> bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Eta bainik ikuste duten ez, nik uste duten ura denek antzila zirela. Oan di bat dire, bezin ikusi eh, hori eta... Bagatxu, bagatxu. Bai. Gero, eskabiela mekanikak A ver, a ver. Esatza, reivindikatu zen eskabiela mekanik hori eken gainean. Nise. Porque ez di funtzionatzen. Ara, lehen, zertika jarri eh, zituzte, eh. txoli txuzi zirela. Oh! Eh, eta eh, batzuk ez ikuk ez. Pino noai jende ordien alderantziz, oain kejaka zertikan betiru matxurekin dagoen. Zertik bai. txetu iten dena, kalaro. Matxura aberiatua. Matxura aberiatua. Matxura aberiatua. Matxura aberiatua. Estiz bai, eh. Ez. Oso hain bai. <laughs> Bai, bai. Matxura du. Ordu gure matxura. Matxura. Bafore matxura. Guk esako du txetua, minio. Matxura du guk beinerez. Oso hain bai. Ah, matxura aberiatua. Esan. Esan. Ba- bafore izin de matxura aberiatua. Eta beste Eh, esan zako eh. bezua matxuratu dut, hori zen berda? Eh, Buskatzen bali bada? eta utzi Matxura izan da, abelia. Iruki, matxura. Ah, ah, Barko matxura. Barko matxuratu, bafore matxuratu. Eta berriz atzu bueltitxe da. Ah, Aritzen bai zen, Beti etortzen zen guen nahi, beti atzu. Ola zo egin behar dira. Matxuratu, beti matxuratu. Eh, oain, etortzen ziren laurela. Oain, asiste, asiste, zer mauz zire gizona, neri gizon. Neri gizon ratu behar matxuratu. Matxuratu minio gehiago. Eta matxuratu den, azkiu burru etortzen matia. <laughs> Ni hona etortzen den. Ni hona etortzen denien. Ibeteko kamina. Oen, esan egin da, eh? eta zein egin ikasen dizio lio zerak. Ira kutsi, pues, eta ikastola. Makarela, esan. Ondarta kaizarrego vigilante, socorrista, esan. bai izia. Ale, maten dira. Esan, orduan, kanpe meguna, pero lehen ere la, jaintzen ospatzitik, Ba, bai. Etxa, eh, bai. prozesio ez eh, bai. urte batzuk egin gabe. Egin gabe. Itxaso era joten ziren barko eta txiren. Barko, Pero gero... Barko itxaso zirela etxiren handik etorri bat. Claro, atunakin, ah, bali txiren ah. zen egun horretako. Gero, Santiago egun afez etortzen dire, bai. eta ikuntzen puskatu. Santiago eh? aurten ere, kendu, kenduen dute jai bezala. Bo, arratzari jai sai izan gutzen. Hemen jai idorreko denak uste dut, denak. San Pedro, un indutela, ero Sarinazio indutela, ero... Eta gero, la asociación zera nago zen portuara, portuara zen hori. Ah, Eta oain segido bat Bai, Bai, Pero hori gandenetan barko gutzi ziren. Joan den urtien gutxi dugu zituen. Bai, joan den urtien gutxi dugu, asko az gainik eda. Ezetan jaten ziren behate asko eta bat... Ezan, tala izte don dama Ez ziren arritzen, ez ziren babestu handikan, denek sustituzio Esan, zan Etorri da bikaio jauna? E, ogoita bila. Bikaio jauna zein da, berrilla. Berrilla, Juan, jarkon lezen Jesus Javier. <laughs> Jesus Javier. <laughs> moderno jantzitzen da, eh? Zer nahi du, ez da... Eh, gaztia da, gaztia da. Lo hippie, lo hippie. eta kaskoa, ah, bai, bai, ah, bai, bai, bai. Eta zen mesa dantzen ematen ez Mesan ja gauza serio. Serio, eh? Serio da, ah, bai. Duzi mesan. Bai, ez ez, hori erituketu. Kanta, ez da, ez duen lan ez da, Ah, bai, zera. Iriak entzera, joaten no, gira. Siri jutik gira. Ez, beste, beste. Bai, hori. Goyerri eta... Goyerri handian jartzen dute, ez dakizu? Nola izan da zuzen? Si tienes un nombre, egur batekin forma dan... Kalderilla o kalderilla. Ambidua. Ambidua dire. Ah, basakina, zera... Zera, argizarilla. Argizaiola, argizaiola. Ez, argizaiola. Ambidua bezala, eh, lotu Si, uga, difuntaken, jartzen noviembre, eh? Astelero, astelero, astelero, astelero. Eta intentzen, ki, eta gero Don Carlosek ez pistekot. Eta gero honek, kia dari jo, la, hola! <laughs> Haiek ez pisteko... Ah, bueno, pero Ja, Eta fu <laughs> Bai. Joer. A ber, tazen nahi du jakin ama bertzen dekal mazo Bueno, espatzen ditu, duela bi... A ber, gau nola... Arantzanek itiente, zera, zelebratu zaharrak. Zaharrak zira, donostira joan Bai, zetik bai, eh, bai. bai. txerpin egun ondi jomen da, han ere, eta pasai ustez ere. Beste herriten, hori prozesio, prozesio. Bai. Hemen zen arramazte bat, zen arramazte mentzitunen ekusten prozesio eta batek zantzula, bai ridikule, bai ridikulez. Eta zerak pilin gizonan hori zena du Juanita Juanitana. Hoy. Ah, Benito. Benito que la. Ustedes no saben el significado de esta profesión... Ah. porque si tuvieran familiares que se habrían ahogado en ah. la mar, Ta shake. Shake na bichka ti Responso bota ta ta tenda ni dio. Ito intivero. Bai, bai. Pero no corona botzen da. Oroie bat. Bai, eta saldia kantatzen da. Ja, orda baien da bai, gusten bai. saldia kantatzen. Se chasu da orain, se bar. Ja te orain se da Juan da. Este Telmon Telmona. Eta gero, esan zuen don Amazon, eh, santuzi lakai berri llebarrenen, ba eta berinkatu zula barko, barren entzagozten barkoak. Abai? Ah, bai, bai berinkatu intzitu Eh, Ordu bat, Carmen da arrantzane zaindari, eh? Ba, Zaintzen duna, nire asoiek eta enbatak eta denboraldi ere. usian, eh? Ba, ba, ba. denak. denak. horreri da. Bino, nizan, esan. buelta, buelta da nik oso ondo maizan, konturi, azken portu mutur bat egin eskin bat. Kanta da un años. Esan. Un años bai, un años, eh? Beste baino tiko zti arrantzale ba. Esan, bere, bere, Baster du, baster batian, iskin batean zera, segur zela. Guazi batak ero beste gaien du. Baina, bueno, humore honekin, bai, bai, nahi duen bai, guzti. Baina guzti pasatzen, krisi jedela eta banderonok ez dira jatzetok usitzen. Kale, karrik guzti dira. Gira, bakotxak imaten dugu eguardian aperitiboa. Ah. Batek eh, pintxo batxo egiten du, beste pastela, beste alkartzen ba, gara dena. Ba. Gero arra, arratzaldian, lehenago itzen zen, oi asko, bakotxa, bueno, ikintzen bi oi asko, ba, beste, lotira. Ja, sartu ginen eta azken ez horretzen zen oi asko. Bixar, uste. Eta handela iru olau bat uste hasi ginen, oso dendetik jartzen zegoen maian, ah, eta handekan plato kombinau, Eta nahi zuenak eta... Apuntatzen dire nahi du. Oie, apuntaros, ah, igual. Apuntar, apuntar nahi <laughs> de... Bueno, Carmen egun irago da. Oain heldu da, Santiago heldu dire, datorren hastian. Oita bostia. Oita bostia, San Pedro Pazinera, ireagoa da. Eta hau gara izaten nena. San Inacio gero. San Inacio gero, minio. Oita maika, damai madolena, barri duko filistan. Ah, bai, madalena, porrilla da. Marrende Marrenderi nene bai, un daudille, bai, eta... Bai, bai, esan, alare, egualdia nola badak egun nola den. Nik egualdia eta esgaldetuko izue. Atzoko eguna eta gaurko eguna... Oso honak. Oso honak. Oso honak. Oso honak. Zoragarria. ja! Hori, nahi nahi nahi Hori nahi Noiztik anestu laino txoro bat ere ikusten dena Zerua asura, asura, urdin urdina Zer bat denbora Oloko bat zen bat Udan zen bat oro, oloko zen bat Agosto guzti guzti Laino azpi, laino pian Ese? Baina ez dira nahi nahi Esan lehenko txangaren kurzi zigunen mendiaz, jaizkibelko mendian, arko iriz nio mendian. Mendian. Precioso. Eh. Euskaraz, bortzadarra. Para que dame crema este, no? la socorrista, emana, emana. Igurtzinan. Exacto, ze izen da kekartzen ari jaiz. Pues, eh, nik ikasetako ikastu horoko korra. Erdarez, erdarez, izen hori. Bai, Arko iris bai, hortza da, ara. Tozena, arko iris. Hortza da, ara, Nik horren ikasi badiet. Bai, ba. Lehen esan zez, handur lengua, lengua. matxuro bezala, hortza da, ara. Matxuli. machuli, machuli. Bueno, pues hori, igual ni ikustu. Ez falta, iri altz. Neri antzi, nik txol ilustratu. Nik ikastolen ikasi, ikastoletik. Handik hartzen hitzak hartu, kolasak hartu, Eta erderos esaten diren ondarbi, pues ondarbitar ere esan. Ah, hori. gure era da. Gure era. Matxura, matxura hartu. Zera, isto, guri, eh? Bai, guri, eh. fan, fan. Fan, fan, oi, gara, eh, aspaldiko kontu. Eh. Fan bakarri gemenzta esaten. Bueno, adizkideak, zemuz aizete pasatzen, eh? Kontu kontari hor, kaisarrian, irumakumekin, eh? jola ziren ari ginen, blagan kontu kontari, ba, ondarbiko kontu, eta eskarmen eguna, jaiak, eh, uda, uda girua, ondartza, kai sarra, be, bas, badak pareko ondartza txekile, gure ondartza bertan elkartzen gera, hain urruti, ondarbiko berezko ondartzen iritsi Juan nahi ez dugunak, ainoz fan ez ez dugunak, bertan, <laughs> bertatik, eh, bertakoak, hane gera, eta kontu kontari bilki ginen. Bueno, abesti bat jartzea besterik ez, Eta eh, jarraituko dugu, eh? Rico deprimido. A ver, sin den. Quiero ir a Nueva York a encontrar mi perdición. Quiero ser un muerto alegre. recoger a mi amante de Berlín y pasearla en mi Ferrari por las calles de París. Puede que vaya a sobar en una nave espacial. Quiero ver cómo amanece primavera en Tokio. Quiero quemar el infierno con un arma nuclear. Quiero congelarme vivo y convertirme en inmortal. Quiero hacer algo grandioso, pervertido y criminal. Ser el enemigo de la humanidad Cualquier día cambiaré de orientación sexual, ser el manager de un grupo multimillonario punk y que baile para mí la reina del cabaret. Quiero atarme pronto de ella y amargarle el día. Quiero cambiarme la sangre por trocitos de cristal. Quiero ser el puto imbécil al que tienes que aguantar. Quiero ser reconocido, quiero parecer genial, quiero ser el más divino y tragar caviar. Estoy deprimido. Estoy tan aburrido, soy rico, deprimido. kaotiko E hor beraien musika Rico deprimido hainbeste dirukin abaratzak azkenean ez dute gauza askorik egiteko. Bueno, kontu kontari ere ginen, baina orain beste elkarrizketa bat jartuko iziat, eh? Bai, batxu bere kontuak ondarbilen egindakoa da eta ba, bapatian, eh? akizia zergitutatik zaion zaudetela, laroita batzi.zazpi FM, ondarbi honetan, antxetek irratiko guenetetik, eta bebi dazoa isuri honetan, ba, silozibeneako irratiko eskorronetatik, irubebikoitza.silozibenea.com, eta baita, baita ere, e, aurkidezak ez dute zaio guztiak, zergitutatik saio guztiak, bimila amabiko hauek, ba, antxetamedia.info, eh? Bueno, kontu kontari, Bueno, Beñardo del Checari, ta Kilino eta Xeren Bolo. Hemen a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Egun eh, eukasi eh, bizkat, eh. Arratsalde on ere. Bueno. Eh? <laughs> Atzo ondarien ona beldu zen. Ori galdetzen nik I periodista eta ikatina ez. Nik na periodista. Gazetariena jaio. Atzo mi xiko dituen mentzi zugean. Ba. Ni mentzi zugean? Jarren. Etxaperu mentzi zugean aitzu ose. Ah, nik ere zera se Etxaperuak, chupi. E, Etxaperu ak, fuetiak. Etxaperu fuetiak. Fuetiak. Anik nahi, itzen, nila anin itzen. Anik nahi, itzen. Itzaltzekik hori, animali dei. Estigo hori gitzaltzeko, nina ez. Estigo hori gitzaltzeko. Ah, Anai ah, ez izte. Hoi goski, ata eta ama berdine diuketa. Nini migare zautu du, bine, iritzit zautzen. Nini zautzen ez? Ez. Ba, ostra, ikerren atena ni. Iker. Iker. Iker. Ondara horiek jokatzen ziken ba. Iker, goikotxea, goikotxea tu. Goikotxea tu. Minion, a ver. El txekarita Hama zazte da. Bai. Hau, Famotena. Ama famota. Ama famotena. Ata beria. Ni Miguelekin amaina bat alditen egon durak izkite. nirekin irekin, sekule ez. Zer, zer Eta ez dakik irreata zer zer? Nola gaditzien? Nixi bai, minion biharra zen gaditzen. Puti dirik ez, atzo zertuken, gipuzkoko zera. Bai, gipuzko. Aztazken, txorro bat izan. Nire guztiak nahi da, telizidio nizketan. Ba, da, da, da, da, da, da, da, Basaki, ha Bino, ni, ni zuei, es Ni, egon duenak kontu kontari, txorilletaz, itxasoko kontutaz, fatez egiten atzeko aldetara. Arra, ondar bitara. Hau gani gero guri hartzen nahi. Ez, ero, niri. Ba, zo. Iut. Egin bai, egin hartzen nahi. Ba, ez da hortik Ba, a ver. Gero Miguel. Gero arte. Gero arte. Gero Vamos a arte. Gero Bera, eta hi? Hi, Beñardo. Beñardo. Dizem bat urtetik garen aldien. Arek, di ni sortzi urte, zarro gudu gara. Ah, hi, gazti jai. Iba, jode, sortzi urte, zarte Ah. Hi, gehiago baratzen indorre jai, eh? Zura gehiu ikzen hmm. zitzazen, eh? Bai, ni oita gehiago. misiko urti egen itzen zazuen. Gio li Laminaciones. Ah, bizak egin. Talai. Eta, bai. Zalai. Zalai, baserriko jendik Zalai zen duteko zer jende... Ba, handena nahi baserritar. Dena Irurita eta Dona Maria eta eh, Santi Esteban eta dena... Hori ze bat jide honen jatzutu den, <coughs> nintan ez? Eh? Zabatxo honere angu jende jatorra eta... Ba, bai, amistadiek egin zinik handen, eh? Karo, eh? hau zara. Eta bai, laja, jubilatu, zer bat ditu guai. <coughs> Eh? Bai, zer bat ditu guai. Gatzi. Gatzi, dinu ikka gatzi. Eta? Zer hain, hor baratzen dituz ez dugu joteke? Ba, e, goizien oan ez dugu. Zera dut, zera, zera, eta horra ara ordo bete. Eta gara ratzaldien beste ordo eta. Bueno, ba, bazkai bitintzen. Zer, ba. Ez bizkate eta beste porro batzak eta hola bizi. ondarriko zera langostino egin, egin, eta egin, egin, egin, Ah, zera, piperra, piperra gatatxo nizei dukuta. Eh, zera. Hori anaia jaten kiek. Hala, nik ere, amaia. Hori ero otu du. Zera, <laughs> eta minardo eta zera, anaia erre bat beti zan hau, ama, jamotan azera, baserriku, baserriku zatikia. Ba, ez. Eh, Portu zu, jaiu hazi. Du, kalde Santiago jaiua. Santiago, ba, arruza txoko atzkoti. Bai, orde, amaika. Amaika garri nire. Bai. Ta, ze, zeo ditu zurdak eta pitek eta amok <laughs> eta kurpiluk eta ah. txikotik eta buik eta denet artean. <laughs> Eta tresak eta gilabilak <laughs> eta... Bai. ez? Dena, dena tartian, orduan. Orduan hori gauza hori zitu gara. Txirla potorrok eta... Bai, horra, zein diun. Aztik hori jak, fenomeno hori jak. Zein dutek dena giltzen, almeja dena hilin duguta. Bai, eurde gatik. galezi gale no joda. Un sikiña, Montero, Turalla cura caca sarra que yo vos en chiste que. Dice que ta caca No me eh. ha. Duda. O a ser urtie que mangi tiburo garbi garbi que yo bata. Será ver una o será mendute la ta jaquiños no que vos en duten, ori aquí llevada. Lo que posta que ori. Ver una dute. Sería que fantástico que está dite ver una dite la. Que tiene plomo. Eta almeja dena lurrez arrotzekin, egiten du almeja dena egiten. Baina ere, hau nardi asko aldatu nuen da, eh, lehen dena, ondak kantoak beste ezitik eta bai dena garrotu ezkero eta dena, ba. baina dena... Amerika honen honena eta krilla gehiago egiten zuena, almejak, krilla gehiago nabotzen zuena, araba, zera? Krilla den. Krilla, zera, umia, umia. Araba, zera, bera botzen zuena, omen. Honek, eta du gainikera armie jabazuken oso klasio honetukoa. Ba, ba, ez du. Jode, araia handiko eta zera. Ba, ba, Eta bai, zer, akabo, bueno, bai. Eta bai, bai akabo. Jubilatu jaiz eta zer intu. Hori du bizun modu egia. Geri hoa. Gazteetako zer, zer zorritzen dena? hori egin. Ho, da nahi hoa zorro Bai, zer egin. Bai, eta plana baloika. Baloika. Baskaldu eta joan te ilundu arte berten ibiltzen <laughs> Hola, <laughs> ostra, Bueno, bagi ja berra finitzen ba, Ba, jo gane ba, va, Fana bat jo baino. Eh? Fana bai dila, ja baino. Eta ikitzen Ez, ez. Egon gazterik, bueno. Ego batien gazterik faten zituen, eh? Guk urte zahar zibo berretu sortzi urte, eta joa. eta, egon da, egun Gu, zei, lau anai eta bi arreba. Misikua, anaia misi. Mi, da misikua? Bai. Jo, arreba, alemanin dena. Ah. Bai. Da, gero, ni, ni no arreba. Jo beste eta gero beste bi anai. Bai, bai. Bastia. Mano, mano, ni hartu eta da, ni hartu. Ba, ba, hor Ba, ni besta nahi gaztiek infate nahi. Ah, bai. Txigurote ah, gaztiek. Ah, Ba. Oan eta pozako. Ah, bai. bari Bueno, ikusten. Ikusten gotzara. Horrik Estimatua. Egon batxu. Venga, gerarte. Bueno. Ba, me gara, portu garrena. La hau de עומדה רסלת אצלת, הרי? זהו סוג להשם mamilla, mamilla, su של האויב, הסיללה וצילה. Tan por su suelo, Magdalena así, requiere cerquita de mejor me encuentro Pichel, y de la Portua, adiós, eh, también tu Nice. A ver, vas a escucharse la pichica, se escucharse la pichica. Te porto de Ia usted ya que se sabe se sabe de que. se sabe de A ver, si mola, me a dar, no lo contaste Hoi, gogo, un berriz ere. Hola, berriz! Zuek enteratu este atzo traineroek zeitzigen, arraun seitzen. Arraunian? Zer? Zeitzien, Sí. Sí. Kanona ere eridu, ez du ginen eta geri. Ez du zilun ez zinon. Ez zilun bost ez zilua. Ez du zilun ez zilua. Llegada. Abai? Ah, bai. Noiz. Atzo? Arrazten? Nenuek ekuze, bai. Ah, hori, hola, hola, hola, hola. Hola, hola. gaitu Nahi urte gizkituzte. Nahi urte gizkituzte. Eta eta ekusten dire iru sartzen. Iru sartzen bai. bat gare. Eta atzoko. Eta bide mesi, zaukoan biharen, tiguan biharen. Gipuzkoko txapelketa, gipuzkoko zera. Gipuzkoa. Gipuzkoa. Aztazkeen bat iak. Eta nio horrekin zuen eta. Eta bide ekusten da, nesi. Eta baldi txara. Tizlazo, zartu, golazua. Gara jartzen dut. Eh, eta jartzen dut. Eta jartzen dut. Eta jartzen dut. Orio fue al campeonato de Stadice. Por un segundo. ¿Se ¿Certican? Por un segundo. Segundo bat handi kanpora. Kanpora, Hoyo. Eta. Eroi pasan dira, nire ditu bier. Eskitu dizu ratza. Ja, ja, ja. San Juan suma arrena. San Juan eke dozio 6 segundo lege. 6 segundo. Ausentek. Ah, bueno. 6 segundo. Zer egin, zer nahi dugu guk, hori ekin hobe egitu hori ekin ero San Juan guk, zer, ekin hobe egin jok, zer. Dere jokatze, ez dut gazte. Ba, bineo, guna jo di urdian, batek ido hasti dugu ez bineo bino, zer. Nik, bat zuzantzenek, hori ekin bino, askori da ditu askori, eh. Ni ba. nahi ez, hori ekin bazi nio, kastellano ekin bazi ya. Kastellano, nik ez. Kanta bro. Nik ez. Zer ba. Ni nahi ez kastellano ekin bazi nio, hori Bai? Bai, ni bai. Zer ba. Jode, ba. Euskaldunak Ai, gu zure gutu. Gu esku berriku. Bai, bai ni. Eta bostu ze o sei, eh? Sei da uste. Ezakio. Oio sare hitu hile kentza zela, gustu zaka. Sanpozo hartu Oain ez arte bizi trapos zirela bai, voy se va a se va a tener un bolta eta beti lo puede. tokaltu en bolsa esta vez que malizo una nada tocar tu baño. Oye, oye me va me va bien. O va eta makarroi egin behar zizitek. Oie gire, zebaak egin behar zizitek. Ba. Eke zekantak, oina barbarreuna jaten. Datorren urtelako gizonan indar zen. Ah, bai? Bai. Ba, barruna jaten dator urteko gizorek indartzen. Hori kanto izan induzatze, urtietu. Abai, ah, eta nola du, ba. De bat zeno kanto izu, eh? Eta nola du kanta, nik ez zakitzen. izan, ba. Ba, bineon. Oi hona nirira, barbarruna jaten, datorren urzerako, gizonak indartzen. <laughs> Oiga, eta azaziteken, Horiek kanto bat ja urtia, etxuka. Barruna, lehikuk esan zen. Baro, lehikuk jarri zen, gortzeko, indartzeko. Hago indartu, eta mego buskarra bota ez denik. Zer eta San Juanek ere kanta. Dena bat dio. Bai. Oe, San Pedro gara bat kanta, eh? Zer ekin? San Juanekin. Ez, kanta kantak. Abai, ah, San kanta bat. Ez ez da, ez da, da, a nuestra tripulación. Conchi, la, arriba la corazón, cochita y corneón, al de la baliza, la demo la paliza, paliza la herba, al bien la baliza, la demo ba, eta edo bestia, bakoitzak beri edik eta ah, Alta, hori. Arek abatziken, hori Bost urtian, bost bandera. Zeinek. Al No, el surti ah, no es ¿Eh? falta zen, un jodín. Qué ¿Eh? Se me agarra un tiendo de asfalto con un Beti Usted se la lleva a comer así, frescua. Es frescua. De ti contate bai, El dude no está contate. Es el dago, sena. <laughs> atzo Ba, zoku, ba, zoku, ba, zoku, ba. Gaini ontziko dedetak antzik ditzik jendu Ah, zu, eh, ditzik dazutzen Ez, ditzik Bueno, tamandik aurrera zin... Bego ziren barbien. Bego ziren barbien. Kakilino zin gabi. Bego ziren barbien. Jepe, ondarra bian iru oso motelak ez dira, aukeratzeko jarraunariak, motile derrak badira. Haietatikan ondo unituta, etorri egingo balira. Urte gutxi buru horientzak, dirua eta bandera. Urte gutxi buru horientzako, dirua eta bandera. Guñio, ze bertxo politia. Ba, bizar ziren, ondar bizi irutzen nera. Ah, ba, bazeke, kostarra... Iberti iru, ornitu bat, zare, goblet ez. Eh? Ornitu bat, irutat, bat bat, irutat, irutat, irutat, irutat, irutat, irutat, irutat, irutat, irutat, irutat, irutat, Kostarrak, kostarrak eta... Kaltarra. Eh, Kaltarrak eta portuarrak. Bai. Eta apostuta. Eh? Zein, zein, baino zein gehiago. Ah! Nor gehioka? Andrés, burrutu zetik. Burrutu zetik. Andrés, nabago eta zerak. Bertxo, porikero gori. Katxalze, bile. Rehazo. Egingo ba litu bat Hornitxutako bakar horrek Ekarko fama eta dirua Ondarriko irutraineru traineru Kaletar portuar eta kostar Bateratuta irabaziko zuten franko aina bandera ondarri bilen Arraunian bada Betiro afizi ondia Bainean ezin ikusia Zer gaitikan Iru traineru Gazteler den zegai Asko izan da Ezin ikusiak Txorokeriak Beti du Diranak Ondarribiko hiru traineruk bat ornituko balituzke Egingo genuke marka undia horio jo San Juan Fitolo Fitipaldiz, bueno, kontzertu pila bat, emanaldi pila bat, agertoki pila bat, festivala pila bat. Pirineoetan, eh, Madriden, eh, Euskal Musika Zuzenean, Kobeta Mendin, BBK, Laife eh, talde asko, izen handiko jendea, ospeson handikoak, mo, modan bogan dagoen jendea, artistak, taldeak. Haunitz, edo zein tokita, mi bertan ere, oaintxe bertan, e, gaurko egunean atzo bartaz izen, iaren ustaien emeretzian hango Big Festivala edo Festivala ondila, atzo elektronikare, elektronika doinuak gaien ziren ipat eta gaurkoan babeste talde asko. Toki aproposa, egualdia laguntzen du eta ez du laguntzen, badakizia isuri alde honetan gaurkoan sirimiri hori txiki pixka bat dugula, baina bueno, eustartek ere aldakorra izaten da egualdia eta ere eguzki errainuak izpiak ikusteko aukera izaten dugu ere bai. Kaotikok eh, talde hau talde, talde kaotikok ere bazuen euskeraz baduka eta abesti hau, eh? Paraizu taberna. kaotiko, eh, paradisu taberna, eta nik, az, ja, bukatzeko, amaitzeko, gaurko, eh, Mexiko zera, Mexiko, eh, Mexiko zer hau eh, ikasturte berri honetan. Zan bezala, ba, makarelak bi aste hartu ditu, eh? bi zai ditugu astean izan, baina gaur ekoizten ari izan hau egun honetan ustaian hogia da, urtzirala da, eta zueko eta bat edo tarren astean entzuna izango dizia. Bale? e, lau far botatxugu, kontu aritxure bai, denetik pixor bat, eta nik bagurtza aldera nire talde eta kutxunearen, eh, nire talde kutxunetakoaren abesti bat eh, jartzea besterik ez. Ilargiaren zer zer dago ilargiaren onduan, ba ni abesti honekin Ja da, bai, ez ordu ditugu, bai, bai, bai, ja, ja fite fan da denbora, beti jo bezala, fite fan da. Eta, bueno, ba hori, agurtza aldera, esan bezala, nik eh, adio esateko, ba, zigarren eh, abestia jarriko dut, eh, az eizi dize, puhera abestia, hemen daukat, bat bi irula, bo, zei, hause da, zer dago, iargiaren ondoan, what's next to the moon, diskideak esan bezala, hau izan du da dena zirrikitutatik. Zailoan, zaudete, datorren hastien pixka gehiu izango diu. E? Eh? Eta nik hemen saturatu gabe, haber nire fadarrak eta potentziometro behar bezala e, irabiltzen ditudan, e, betiro bezkua haber estudan galtzen, hori txirrindan eta ibiltzi bezala da, ez da sekula anzten. Bueno, datorren hastien gehiago, hau izan du misikua, uda partien gaude, 2000 amabiko Guztaian hogei da gaur, zuek aurrerantzean astero astero izango ditu duzute zirgituetatik. oi dena, hoi bezala badijoa, betiro bezala, ez badago inolako gora berarik, entzuna izango dizia saio hau, beti, iparrorratzaren ostian, albistegien ostian, astelenetan ordoitatik aurrera, eta ostegunetan errepikatua errepikatu izaten da saioa, e, bionika, musika, garaikide, elektronika inguratzailearen ostian, esan bezala ostegunetan 10etatik aurrera. Bueno, diosara, aio. Alai bizi konten bizi, saiatu zaitezte esne txarrak eta odol txarrak baster ustitzen eta abantien egin eder batekin. Badakizia. E, sekula erabili behar estena violentzia dela. Ondo fan, bezarkatu eta gora bihotzak. Adio, launak.